Ezoiko gida honi esker abisunar jaren burua edo sekunda erromatar esklabu baten eskutik oiaso erromatar museoan bizibiren pertsonaiak ezagutu eta egungo bidasotarren oinazpietan dagoen oiaso iria izan zena ulertzeko aukera bute txikien. Ongi etorri oiasoko erriska baskoira. Abisunar izena dut eta buruzagiaren semea naiz. modua lasaia da oiason. Naiz eta lana inoiz falta ez animaliak zaintzea, soroak segaz pasatzea, alea eotzea edo arresiak konpontzea oizko zereginak dira. Orduan, e, eh, amabi proba gainditzea gombidatzen bituzu e, familiak aurrekin, mhm. hain zuzen ere proiektu honen aplikazionen helburua hori baita, ez da, ba, museoa eta hoia iria, zertzen ezagutaraztea aurrei familia plan bat egin aldi izan dezaten. Bai, hori da, zeren normalean helduak baskotan etortzen dira, museoa mm. ezagutzen du. Eta aurrak eskolekin etortzen dira, museoa ere ezagutzen dute. Mm-hmm. Baina guk nahi dugu familia etortzea. Eta guraso eta aurren artea elkarrizketa bat sortzea, mm-hmm. den denon artean museoa ikusteko eta froga gainditzeko. Mm-hmm. Orduan froga batzuk oso errasak dira, eta gainera batzuetan aurrek gurasoak baino beto ezagutzen dute, emaitzak eta bai. erantzunak, ordun hori, e, gurasoen eta aurren artean elkarrizketa hori sortzea bilduma ikusten helburua da. Bai. E, Herkulesen mitologia Eh, eh, aski ezaguna da eta bere amai probak edo Herakles eh, bai, Greziarrarena, ez bai, ezta? Bai. Gauza baita <laughs> azken batean, baina eh, hori baliatu duzu aitzaki gisa azken batean, eh, ba, berez eduki hori nolabait ere ezagutarazteko nolabait. Bai, seren azkenean Herkules ez da agertzen. Da bai, aitzakia istorio bat kontatzeko. Gero hemen kontatzen duguna da Oiaso, eh, Bazkoi Erromatar iriaren mm. istorioa, baina egia da Herkules ez da gehiago asaltzen, baina bueno, berak egin zuen bezala, zuek 12 frogak hori mm -hmm. ganditu behar dituzule. Bai, eta e, nolako frogak dira? Zer, zer da proposatzen diezuena familiei? Bueno, ez dute lehoi bat hil behar eta horrelako gauzak, e, batzuek dira bakarrik galderak eta erantzunak hemen, ba, hori, e, ikusiko dugu orain, baina bueno, aukeratu behar dute. E, beste batzuek dira puzle bat bezala, adibidez, ceramika erromatar bat mhm. konpondu behar dute. Ordun, ba, e, pantailan, e, ba, hori, arrastratu behar dira piezak, ba, puzlea ondo osatzeko, pixkat kalkulo matematikoak egiteko baina erromatar zenbakiekin, mhm. ez dakit pixkat denetatik dago. Baina bueno, egia san aurrek moldatzen dira tabletekin, osea izugarria da. baino. etortzen dira tablete e, hartzen dute eta ja segituan bere aurrei ematen die zeren bueno, bai. eta eta aurrek hartzen dute eta pinpan arrastratzen dituzte pieza guztiak eta bueno denat erras bai. erras egiten dituzte. Bai. Adibidez hemen lelango frogan familiaren abizen abizena, eskatzen mhm. dugu adibidez, zein da zure abizena? E, eh, nausia. Orduan, e, onartu. Eta zure erromatari zena, ateratzen da. Orduan, nagusius. Zu izango zara, bizita <laughs> egiten duzun bitartean, nagusius. Eta azkenean, diploma, ba, nagusius izenarekin izango da. Osondo. Eta ja, lehenengo froga ja gaindutu duzu. Eman dezaguna, ah, hazi? Nik aurkitu nitu. Euskal arkeologikoak. Orduan, oraindik ez genekien gure oinen azpian, erromatar hiri bat lurperatuta. Oia sospetsua gertu zen. Jaime Rodriguez Salisek da irunen lehenengo erromatar aurkitu zituenak. Mhm. Orduan guk Jaime aukeratu dugu, omenaldi bat bezala, zeren guk esaten dugu berak da oiaso asmatu mhm. zuena, eta berak da sarrera egiten duena, tapiskat ikerkuntzaren historio asaltzen duena. Ba, Entzumezagun Rodriguez Salis. Hai, noski? Jakin nahi baskoiak eta erromatarrako jasun, zatozte nirekin denboran zeharreko bidaia honetan. Bi mila urteko jauzia eginez, ba aldakizuen norden Herkules, antzinateko pertsonaia mitologiko bat izan zen. Amabi proba gainditu behar esan zituena, orain, zuen txanda da museoko amabi proba gainditzen badituzue, eh? Oia asoko arkeologo diploma lortuko duzu, eh? Diploma benetazko mm. ematen diogu, eh? Ah, bai. Familiari. Ah, bai, <laughs> mm. Eta gero ja, Jaime, behin bukatzen duela, ja, lehenengo aretora joan behar da, hor bazkoi munduari buruz hitz egiten dugu, ordun bazkoi iriarekin hasten dugu eta frogak hor barruan eh, ba, mhm. egin behar dira eta gero ja erromatar iriari buruz hitz egiten dugu, konparaketa hori egiten mhm. dugu eta ba, ikerkuntzaren historiaren aitzakiarekin eta jaimek kontatu mhm. digunarekin eta hori dena, ba, ezagutzen goazen ba, bai bazkoi iria eta bai, bai. erromatar iria. Bai, oiaso erromatar iria. Oiaso erromatar Gure erromatar iria. Hori Baskoi iria eh, ez dela aurkitu, baina eh, erromatarren erreferentziak babitugu. Bai, hori da. Baskoi erromatar iria riburu zitzegiteko, ba beste astarnak edo beste informazioa erabiltzen dugu, baina mhm. ezuk esan duzun bezala ez dugu e, eh, astarnak, zeren ez dugu aurkitu, baina noski erromatar, oiaso erromatar iriari buruzko etzegeteko aurkitu diren aztarnak eta eh, zientifiko informazioa erabiltzen dugu. Azken batean, e, eh, oiaso museo ezagutu, oiaso iria ezagutu eta pedagogia egiteko bai. e, aplikazioa ere bada. Bai, hm. bai, eta ondo pasatzeko, bai, bai. zeren bestela ez du penariren merezi, bai, bai. eh? baina horrela, eta bueno, ez da badatzen dituzte, hm. gurasoen eta horren artean, ba, nik dute pertsonaia, hau ez dakinun sartu behar dugula, eta eta aurrek esetze esaten dute, eta bueno, hola doa. Gogoratuko du aplikazioa, bakoitzak bere smartphone edo tabletean deskargatu bezakela. Bai. Eh, hau da, etxean ere bai. jolasteko edo... Prestatuta dago etxean bai, er- egiteko, eh? gure helburua da noski museora etortzea. Eta hemen harreran ditugun tabletak alokatzen dira, bai. eta egia da tablet batean asko sobetu ikusten dela. Baina, pertsona bakoitzak saiatu nahi badu bere etxean egiteko ba, gure museoa hobeto esagutzeko, aplikazioa doainik da, bai Android smartphone edo iPhoneekin, eta doainik da deskargatzeko eta edozein lekutan egiteko. E, APPA, teknologia, teknologia berria dugu, eta aldi berean historiaz gara, arkeologiaz, e, bi kontu askiez berdinak edo muturrekoak e, ustartzea suposatzen bai. du horrek. E, nolatan sortatu zen ideia hau? Zeren leku guztietan egiten ari dira, ezke gaur olako gauzak ez dituzu, ez badituzu egiten, bai e, egila da, arkeologiaren museoa gara, baina dibidez are sozialetan erabat sartuta gaude, eta Facebook, eta Twitter, eta Flickr, eta YouTube erabiltzen dugu, eta ontelatzen ditugun talierretan ere, ba, audiovisual eta teknologi berriak, ezke erabili behar dugu, mhm. e, ezin dugu beste moduan egin, eta ikusten ari gara oso ondo funtzionatzen dela, eta naiz, eta antzinako museo izan, ba, gaur egun ere bizi, bizi gara. Bai, elkarrezketasi aurretik aipatu diazu teknologia kontua edo garapena enpresa batek eraman duela, noski, zuek arkeologoak baitzarete, baina edukia eta azken finean jokoa edo proposatzen buzuena nola planteatu zuek landu duzuela. Bai, geuk egin dugu. Denon artean gainera oso proiektu kolaboratiboa izan da, mhm. e, museoko gerentea eta zuzendaria sartuta zeuden, Kristina Gire Mertxurteaga, gure eskuntzako zailako neskak ere bai, itxaso eidoia, eta bueno, haiek dira bizitagideatuak egiten dituztenak, eta oso ondo esagutzen dute publikoa, eta nola funtzionatzen diren aurrak, mhm. e, Mertxarkeologa da, ni ere bai sartuta egon naiz, eta pixka denon artean egin dugu bakoitzak bere ikuspuntuarekin. Bakin. Bai. zentzu horretan, e, aurre bat oiaso da datorrenean zer pentsatzen duen edo nola jokatzen duen ongi dakizue, e, pedagogia undi, eh, lan handi egiten baituzue, tailerrak aurrekin, mhm. bai bakantzetan, bakantzetik kanpo ere, aipatu duzu ikastetxetako bisitak idatuak, mhm. oso garrantzitsua da, ezta? Ba, bai. Etorkizuneko gizarteak ere jakin dezan, ezta? Bai, zer duen Bai, aur batentzat e, jokoak ez baduzu erabiltzen eta didaktiko modu batean gauzak ez baduzu esplikatzen esinezkoa da, mm eta bueno, ba, gure lana eta gure helburua hori da, e, etorriko diren belaunildetarako lana egiteko. Bai, belaunaldi teknologikoak ikusten dugu, eh? Bueno, bai, pantalla bai. batean e, ja, dagoeneko urte batekin hasten diela behatza bai. eh, pantailatik eh, pasatzen. Aplikazioa bere smartphone edo, edo tabletean deskaratu nahi duenak, zer egin behar du, ez dakit Play Store. Play Store, bai, eta hor eh, Google Play ez digu usten mm mm-hmm. burua jarri, ordun erderaz dago las 12 pruebas de Hercules. Mm-hmm. Ordun las 12 pruebas de Hercules edo oiaso museoa sartzen baduzo, Google mm-hmm. Play Store, zuzenean agertzen da. Baina gorratu gara aplikazioa euskaraz eh, erabi... Badagola, hori da, eta bideoak eta dena euskaraz dago, bai. Ah, Marijo, mi esker. Zuei!